Դանիայում եւ ներկայումս դանիական հայկական բարեգործական առաքելության գործադիր տնորենն է։ Նա վերջերս Արցախում էր եւ Արցախի թեմի հետ համագործակցաբար Լույս Արցախի մանկանց ծրագրի շրջանակներում կազմակերպեցին Կիրակնորյա նորաբաց դպրոցներում դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները։ Բարեկամներ եւ օրվա եթերաժամի մեր հյուրը Նանե Խաչատրյանն է, ում հետ զրույցն առաջարկում ենք վարքյաններ անց։ Բարև ձեզ, Տիկին Նանե։ Բարև ձեզ։ Տիկին նանը մենք քիչ ունենք ընկերություններ, կազմակերպություններ, որոնք առնչվում են դանիական իրականությանը, Դանիայի հանրապետությանը, դանիական հասարակությանը։ Դուք երևի եզակիներից մեկն եք։ Հաճելի է լսել, կարծում եմ, որ շատ են իրականում Դանիայի հետ կապ ունեցող անձի, գուցե կազմակերպություններ եւս գոյություն ունեն, այդպիսիք ինչպեսի օրինակ Mission East կամ թեկուզ դանիական հայկական բարեգործական առաքելությունը, կա իրականում Դանիայի հյուպատոսություն Հայաստանում, որը գործում է պարոն Գագիկ Գյուլբուդաղյանի ղեկավարությամբ Կան նաև որոշակի արտադրական միավորումներ, որոնք որ իրենց վաճառքն են իրականացնում Հայաստանում, օրինակ նախկին Պանդորա ընկերությունը եւս դանիական գազམ་ակերպություններ կամ ասենք Աբենա ապրանքատեսակը, որը ուրարտու տնտեսական ցանցում է գործում եւս դանիական գազམ་ակերպություն է։ Բոլոր դեպքերում, եթե անհատապես գուցե կան ակտիվ կապեր, հանրությունների մասով կարծում եմ դա մի քիչ այդքան էլ ակտիվ չէ, շփումներ, առնչությունները, եւ լավ է, որ այդպիսի գազམ་ակերպություն կա եւ բարեգ գործական առաքելություն է կոչում սա։ Որքանով է առնչվում հոգևոր իրականությանը, աստվածաշնչյան իրականությանը, ինչու եմ հարցնում, որովհետև տեղյակ եմ, որ դուք աստվածաբանություն եք ուսումնասիրել Դանիայում եւ կարծում եմ կապերն այդ ժամանակից են մտահղացվել, այնուհետեւ ամրապնդվել։ Շատ ճիշտ է։ Դանիական հայկական բարեգործական առաքելությունը իրականում Դանիայում գործող կառույց էր, որը պատկանում էր Դանիական եկեղեցուն եւ Դանիական եկեղեցու հետ ծերտ կապեր էր ունեցել աստվածաբանության ֆակ ֆակուլտետը, որտեղի դեկանը Շահե arczepiskopos Աջեմյանը Երջանահիշատակ իր սեփական հայեցողությամբ եւ ընտրությամբ առնդրանիկ ուսանողներին աստվածաբանության ֆակուլտետի ուղարկեց աշխարհի տարբեր ցակեր ընտեղ ուսանելու եւ իրենց փորձառությունը Հայաստան բերելու, որովհետեւ նա շատ པարզ պատկերացնում էր, որ հետ կոմունիստական շրջանում անհրաժեշտություն կլինի քրիստոնեական փորձի մեծ լիցք, որը կտա նաեւ հետևանքներ ու պտուղներ Քրիստոսի ճշմարտությունը մարդկանց սրտերին հասցնելու։ Եվ այդ հաջողակների ու երջանիկ մեկների թվում էի գտնվում նաև ես, ում իր անձնական ընտրությամբ ինքը որոշեց, որ Դանիա պետք է ուղարկի ուսանելու եւ այնտեղ ստեղծած իր կապերի, իր անձնական կապերի միջոցով ինձ ուղարկեց այնտեղ ուսանելու Կոպենհագենի համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետ։ Ես ուսումս իհարկե ավարտել եմ Երևանի Պետական համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետում, ստանալով եկեղեցագետի որակավորում։ Տիկին նանե ես նաև պետք է առաջին հարցերից մեկում շոշափեմ բողոքականության թեման։ Գիտենք, որ Դանիայում բողոքական եկեղեցին ավելի տարածված է։ Կա նաև առաքելական եկեղեցի։ Բնական է Դանիայում չի գործում որևէ առաքելավան եկեղեցի։ Կա այնտեղ եկեղեցի, որը կոչվում է Ապոստոլիսկի, դա կոչվում է առաքելական եկեղեցի, սակայն ես ինքս հայցելելով համոզվեցի, որ դա վերաբերվում է նեո եկեղեցական շարժումներին եւ դա ընդհանրապես առնչություն ունի առաքելադավանության հետ։ Այսինքն, այսպես թե այնպես բողոքականությունը ինքը Լյութերով փորձում է հասնել առաքյալների ուսմունքին, սակայն թերևս թույլ տալով աստվածաբանական լուրջ զարգացումներ ու դրանով իսկ արդեն բավականին հեռանալով ակունքից, բայց կարծում եմ, որ շատ հաճախ դանիացի աստվածաբանները նույնպես բացահայտում են որոշակի ճշմարտություններ ու կարծում եմ բավականին զարգացած է իրանց մոտ աստվածաբանությունը, բայց որոշակի ճշմարտություններ, որոնք նաև առնչվում են մեր հայ առաքելական եկեղեցում ու ես չեմ բացառում նաև դանիական հայրաքելական եկեղեցու համար հայ ռաքելական եկեղեցու դերը ինչքան կարևոր կարող էր լինել, քանի որ ինչպես գիտեք, գլոբալիզացիայի արդյունքում քրիստոնեությունը կտրուկ մարում է ապրում ու եկեղեցիները դատարկ են, շատ հաճախ շատ մարդիկ չեն գնում, եթե քահանան ակտիվ ներգործություն չի ունենում համայնքի կյանքում, բավականին բարթանում է պահպանել քրիստոնեական եկեղեցին, թեկուզ եւ բողոքական ավետարանական այնտեղ, սակայն ես կարծում եմ, որ հայ ռաքելական եկեղեցին ունենալով ամենամոտ կանգնած ակունքը Տերը, Քրիստոսի վարդապետությանը, կարող է շատ մեծ դեր ու նշանակություն ունենալ քրիստոնեության վերածննդին։ Հայրը շատ են Դանիայում։ Երբ որ ես ապրում կամ բնակվում էի Դանիայում, այնտեղ շուրջ 2000 հայություն էր ապրում, 2000 թվով։ Այսօր ավելին են, շուրջ 5000 հայեր բնակվում են Դանիայում, բնակվում են ուսանում են, նրանց մեջ կան շատ տաղանդավոր մարդիկ, նրանց մեջ կան туриզմով զբաղվող մարդիկ, նրանց մեջ կան այսօր նաև մեր վարչակազմում իշխանության մեջ ներգրավված անձինք, ովքեր ովքեր ուսանել եւ ապրել են Դանիայում։ Շատ են, թվով քանակը մեծ է դանիական համայնքի։ Ու այս առումով նաեւ ուրախալի է, որ շարելի է դանիական փորձառությունը կիրառել նաեւ Հայաստանում, ու մասնավորապես ինչու, որովհետեւ Դանիան լինելով շուրջ 5 միլիոնանոց երկիր, իր հեղինակությամբ եւ իր դիրքով ու վարկանիշով գտնվում է G20-ի շրջանակում, այսինքն լավագույն 20 երկրների շարքում։ Այս առումով իհարկե մեզ հույս է ներշնչում մեր փոքրիկ պետությանը, որը 3 միլիոնանոց պետություն է, հույս է ներշնչում, որ հնարավոր է լինելով փոքր, լինել լավագույն առաջատար, զարգացած եւ թելադրող կուսեն նաեւ։ Տիկին նանե, իսկ եկեղեցի այցելում են հայերը, որ եկեղեցին։ Այդ ձեր ասած Ապոլստոլսկի, թե բողոքական կամ մեկ այլ ուղղության։ Շատ տարբեր է իրականում Դանիայի հոգևոր հովիվը, նաև Շվեդիայի հոգևոր հովիվն է, ու շատ հաճախ դժվարություն է ներկայացնում հայրին նույնիսկ հազարակ մկրտություն իրականացնելը։ Համայնքի համար մեծ դժվարություններ են ստեղծված։ Իհարկե ցանկալի կլիներ հենց Դանիայում մեկ քահանա նշանակյալ, այս պահին որքան գիտեմ, այդպես էլ եղել է, դեր Նիկողոս որքան որ չեմ սխալվում, եւ նա եւս ունի մեծ առնչություն, մեծ ազդեցություն, բնականաբար եկեղեցին որպես այդպիսի կառուցված եկեղեցի Դանիայում մենք չունենք, բայց տեխնիկոսը կոնկրետ լուծումներ էր գտել վարձակալելով որոշ եկեղեցիներ եւ այնտեղ պատարակներ մատուցելով, ինչպես նաեւ մկրտություններ եւ պսակներ կատարելով։ Տիկինան է, հասկանանք մեկ այլ հարց, տեսնենք կարող ենք ճշտել։ Երբ որ քրիստոնեության պատմություն են ուսումնասիրում, անկախ տեղից, դիրքից, տարածքից, հերավորությունից, ժամանակից, ակունքները բերում են դեպի Հայաստան քրիստոնեության պատմության մասին է խոսքը։ Եվ Դանիան նույնպես չեմ կարծում, որ կարող է բացառություն լինել եւ երբևէ հետաքրքրվել է եկեղեցա պատմության մեջ, թե ինչ է քրիստոնեությունը, ինչպես է քրիստոնեությունը որպես կրոն հաստատվել եւ բնականաբար առնչվել է հայ հոգևոր պատմությանը։ Ինչ ունի անելու հայ ուսանողը Դանիայում երբ որ Դանիայի հոգևոր պատմությունը կարող է թեկուզ եւ շրջվել դեպի Հայաստան, գնալ դեպի ակունքներ, այդ երկրի այսօրվա ուսանողը ինչ ունի սովորելու Դանիայի հոգևոր պատմությունից։ Իհարկե շատ-շատ բան ունի սովորելու։ Всё познается в сравнении կա այս արտահայտությունը։ Համեմատության մեջ իրականում բավականին մեծ ճշմարտություններ են բացահայտվում։ Երբեմն իմ համար շատ դժվար է լինում հասկանալ, որ երկու իրականություններ դրանք բոլորովին տարբեր իրականություններ են։ Հաստանյան իրականությունը, Դանիայի իրականությունը, հաստանյան կրթությունը, Դանիայի կրթությունը, հաստանյան առաքելական դավանանքը եւ դանիական պրոտեստանտական բողոքական դավանանքը։ Եվ այդ առումով խիստ մեծ դժվարություններ են ստեղծվել ինձ համար որպես անհատականություն հնարավորություն այս երկու տարբեր աշխարհների միջև լինելը։ Շատ հաճախ ես ստանձնել եմ կամրջի դեր, որովհետև մի կողմից մյուս կողմը անցում է կատարվել, մի կողմից մյուս կողմն է անցում կատարվել եւ այլն, բայց երբ որ դու գիտես, որ դու կամուրջ ես, դու կարող ես նաեւ թույլ տալ, որ քո վրայով քայլեն։ <laughs> Եվ միևնույն ժամանակ ստանձնել եմ նաեւ կամուրջի դերը այսպես հասկանալով, այս գիտակցությամբ, որ դա կարևոր դեր է որովհետև եթե դա բացակայի, ապա կապը երկու երկրների միջև, երկու դավանանքների միջև, երկու իրականությունների միջև չի լինի պարզապես։ Ու այդ առումով ես ինքս գիտակցաբար եմ մտածել շատ հաճախ, իսկ ինչ կարող է սովորել այնտեղ ուսանողը, բնական է երկուստեք կարող է սովորել։ Այնտեղ կրթությունը որպես իր որակական հիմքով ավելի շատ ինքնական բնույթի է, այսինքն դու ինչ ուզում ես այն ես սովորում։ Մեր մոտ ավելի պարտադրողական, համապատասխանաբար մեր մոտ այսպես թե այնպես մենք սովորել ենք առաքելա դավան ուսմունք ու երբ որ ես մեկնում էի Շահե arczepiskopos Աճեմյանը մեր աստվածաբանության ֆակուլտետի դեկանը ինձ կանչեց իր մոտ եւ հարցրեց արդյոք ես կպահպանեմ իմ հավատքը ես ասեցի իհարկե բնական երբ որ ես վերադարձա ինքը կանչեց ինձ պատասխանատվության ու հարցրեց դու հո դավանանքը չես փոխել աղջիկս ես ասեցի ոչ եւ ասեց խոստում տուր ինձ որ դու չես դառնա բողոքական ես իհարկե խոստում տվեցի ու այդ խոստմանը հավատարիմ եմ առ այսօր իհարկե ես մասնագիտության առումով եւ գիտակցական առումով բավականին լուրջ լուրջ հաջողություններ ունեցա երկու երկրներում էլ, թե Հայաստանում, թե Դանիայում։ Նույնիսկ հրավեր ստացա Դանիայից լինելու դանիացի կին քահանա, իրենց մոտ ընդունված է կին քահանա, իհարկե մերժեցի ելնելով իմ տված խոստումին։ Ինչու այդքան հեշտ է հավատափոխ լինելը, դավանափոխ լինելը։ Այսինքն տեսեք որքան մեծ էր վտանգը, որ հայ ռաքելական եկեղեցու զավակը կարծում եմ մկրտված էիք միջև մեկնելը Դանիա, հնարավոր էր, որ լինելով նաև աստվածաբան արդեն մասնագիտությամբ կրթություն ձեր բերել Երևանի պետական համալսարանում եւ հանկարծ մտավախություն ունենալ դասախոսի մոտ, որ հնարավոր է կարող է հավատափող լինի Ինչու՞մն է գայթակղությունը։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս իրականում։ Գուցե հավատքի առումով ավելի մատչելի լինել Բայց ես պիտի մի բան ասեմ, աստվածաբան լինելով դու իհարկե հոգևոր կյանքում չես ապրում։ Աստվածաբան լինելով դու հավաքում ես գիտելիքներ Աստծո մասին, հավաքում ես գիտելիքներ ու ապաշար, որը կյանքում գուցե քեզ պետք կգա, գուցե եւ ոչ, որովհետեւ մեր փորձառությունից երևում է, որ շատ աստվածաբաններ դարձել են պարզապես բանկում աշխատողներ, ունեցել են գուցե ունեցել են լուրջ հաջողություններ քաղաքական կյանքում, ունեցել են լուրջ հաջողություններ իրենց կարիերայում, բայց ոչ հավատի բոլոր դեպքերում։ Այո, երբեմն ոչ հավատի, թեև եւ աստվածաբանությունը գիտությունների գիտությունն է ստիս եւ այդ առումով իհարկե եթե ճիշտ մոտենալ աստվածաբանության շատ ավելի շատ բան կունենաս կյանքում քան եթե կարիերայի ձգտես կամ ինչ որ բանի ինչևէ հեշտ է եւ հեշտը միշտ ցանկալի է, բայց գիտեք, ուզում եմ ասեմ, հեշտ է դավանապող լինելը։ Ինչու՞։ Որովհետեւ մաչելի է մատուցվում, որովհետեւ դու քոնը դեռ չգիտես ու քոնը դեռ քո համար արժեք չէ։ Երբ որ գալիս ես այն գիտակցության, որ թե դու ինչ ունես ու ինչ մեծ արժեք է իր մեջ պարունակում ու ինչպես է այդ ամեն ինչը այս պահին որակվում, որը քեզ նույնիսկ ցավ է պատճառում, դու հասկանում ես, որ ոչ դու չես կարող դավանափող լինել, որովհետև դու կանգնած ես քո ինքնության վրա, ճիշտ այնպես ինչպես բողոք քաղաքականության մեջ Մարտին Լյութերը, որը կանգնեց Աստվածաշնչի առաջ երթվեց ու ասեց. «Ես այս ճշմարտությունից առավել ոչինչ չեմ ճանաչում։ Ես կանգնած եմ այս ճշմարտության վրա»։ Նույնպես եւ ես որպես հայրաքելական եկեղեցու դավանորդ, ես գտա, որ ոչ ես իմ ճշմարտությունից առավել ոչինչ չեմ ճանաչում եւ ուզում եմ կանգնել իմ ճշմարտության վրա։ Այս ամեն ինչը նպաստեց իհարկե պատերազմը, ինքը իր բնույթով, որովհետեւ երբ որ խոցված ես ու երբ որ ցավ ես զգում քո հայրենիքի համար, վերաբերվող անտարբեր քրիստոնեական իրական աշխարհին, երբ որ դու կանգնած ես այն փորձության առաջ, որը որ քո երկիրը խարխլելու, վերջնականապես կործանելու, ոչնչացնելու վտանգի առաջ ես կանգնած, դու հասկանում ես, որ չես կարող պարզապես հասել ստեսյուն, ես գնում եմ կամ ոչինչ այլևս չեմ կարող անել, այլ պարզապես հասկանում ես, որ այն լավ բաները, որ արել ես քո երկրի համար, դրանք պիտի բազմապատկես։ Ու այն լավ բաները, որոնք տեղի են ունեցել մեր կյանքում, դրանց դիպինդ կարչենք ու բազմապատկենք ու զարգացնենք, որովհետև դրանք տվել են արդյունք, դրանք ունեցել են կլինեն լավ պտուղներ եւ այս առումով իհարկե աստուն հաջող կլինի որ մենք ինքներս մեզ ճանաչելով այդ պտուղները բազմապատկենք ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 17-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Դանիական հայկական բարեգործական առաքելության գործադիր տնօրեն Նանե Խաչատրյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։